Та я не їсти. Лябріколь сказав мені, що я можу знайти у вас е, фанфану. Він тут. Офіціант навіть не обернувся до нього. Ні, ще немає. Інколи буває о півдні, десь о першій, залежно від того, як іде діло. Подивіться на базарі, он там навпроти. А як узнати? Я ніколи його не бачив. Та це просто. Між Бамако і Гао немає двох малійців, які курять люльку. Фанфана паровоз. Базар містився на подвір'ї колишньої ферми, поміж кількома старими будівлями, підпертими з вулиці дерев'яними підпорами, які займали половину дороги. Довга латана ряднина, почеплена на дроті, прикривала двір від перехожих, замінивши зірвані з завіс ворота, що стояли догниваючи збоку. Гюйо відхилив ряднину. З десяток африканців вели торгівлю, розклавши на лавах свій убогий крам, овочі, чай, рис, проси, сорго, сушену рибу, ношену одіж. Перед виставленими пляшками і всякими порошками курив свою люльку фанфана у схожій на шолом вовняній шапці, що закривала не тільки чоло, а й шию. Знизу він притискував шапку під боріддям, щоб можна було тримати люльку в зубах. Було холодно, фанфана підстрибував на місці, плескав руками, щоб зігрітись. Побачивши, що її прямує до нього, він ледь всміхнувся. Виходить, французам хочеться покуштувати мпегу, озвався ні-ні, відказав Гюйо. А що воно таке? О, це у нас такий трунок, що зігріває серце й душу, і фанфана подав йому пляшку. Гіо взяв холодну пляшку і поставив назад. Я прийшов не купувати. Мені сказав про вас Лябріколь. Він розповів, що вашого двоюрідного брата разом з іншими малійцями чотири дні тому випроводили назад додому. Це правда? Фанфана стиснув рукою люльку і курив короткими затяжками. Так, це правда. Він не збрехав. Поліція захопила десятки моїх співвітчизників, і Бабембі не пощастило. Сам спав, коли треба було тікати. А тебе цікавить Бабемба. Ів Гюйо стинув плечима. Він чи хтось інший з тих, що були в готелі в Руасі? Можливо, знайдуться такі, котрі бачили дещо важливе. Я ладен поїхати до них, щоб поговорити. Малієць довго мовчав, не зводячи з нього очей, і Гіо відчув, що той оцінює його щирість. Нарешті, випустивши хмару ядучого диму, Фанфана заговорив. Я повинен знати про це більше. В малі життя важке. Ой, дуже важке, звісно, не для поліції і солдатів. Я можу сказати тобі, де в Бамако знайти бабембу, але не хочу, щоб у нього через те були якісь прикрощі. Йо коротко розповів про смерть Жерара Блана, про замітку у Монд і про ніч проведену в 715 номері в готелі Артель. Може, на щастя, хтось із висланих дивився у вікно саме в ту мить, коли поліцейський стріляв. Я запевняю, ніхто не знатиме про його свідчення, якщо воно буде, але це додало б мені сили добиватись свого. Фанфана кивнув торговцеві зіллями, що стояв поряд. Я на хвилину у справі сказав. Подивись за моїм товаром. І він повів йо до головного будинку. Зайшли у похмуру кімнату з позавішуваними вікнами, у якій тулилась ціла родина. Фанфана скинув шапку, витрусив, постукуючи об підбор люльку. Вологий жар від газової плити забив її дух. Після сліпучого білого снігу його очі поволі звикали до сутіні. Він побачив трьох закушканих у широку ковдру дітей, які сиділи на матраці, покладеному долі. Жінка з прив'язаним на спині хлопчиком поралась біля переносної газової плити. Фанфана заговорив з нею мовою бамбара. Жінка подала дуже гарячий та гіркий чай, і Фанфана з Гіо, обережно ковтаючи, випили по чашці, щоб скріпити взаємну довіру. Друга чашка була солодша, а третя з лікером. У тебе є папір, щоб записати? спитав фанфана. Гійо дістав записничок, ручку і подав Фанфані, але той засміявся, відштовхуючи їх від себе. Ні, ні, ні, не я. Тепер твоя черга попрацювати. Пиши, ти знайдеш бабембу в Бамако у Багададжі.